muškarci. Neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama. Možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno da se vjernici spominju pod rugljivim nadimcima, a oni koji se ne pokaju, sami sebi čine nepravdu. O vjernici, klonite se mnogi sumnjičenja, neka sumnjičenja su zaista grije, i ne uhodite jedni druge, i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno? Zato se bojite Allaha, Allah zaista prima pokajanje i samilostan Onome koji ogovara druge, Allah neće oprostiti sve dok mu ne oproste svi oni koji je ogovorio. Na vama je da se sjećate i spominjete uzvišenog Allaha jer je to lijek za srca a da se klonite spominjanja ljudi jer je to bolest. Onaj koga uzvišeni Allah iskuša s ogovaranjem učenjaka u leme, iskušan je smrtvilom srca.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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار Neka je slava i hvala našem uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje svjedočimo da nema drugog istinskog Boga dostanog obožavanja osim našeg uzvišnjeg gospodara Allaha Đalešanuhu. Neka je salavat i selam na Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede jedinu, ispravnu, jedinu priznatu vjeru pod uzvišnjeg Allaha Đalešanuhu, islam do sudnjeg dana objavio je uzvišeni Allah Đelešanu u svojoj plemenitoj knjizi O vjernici, bojte se Allaha Đelešanu onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani i objavio je Allah Đelešanu O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni U istinu je najbolji govor Allahu Đelešanu govor a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallame najgore stvari su novine u vjeri jer svaka novina u vjeri se smatra novotarijom svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi vodi u vatru da nas Allah zalašanu u sačuvanje draga moja braća plemente i cijene sestre Allah Želešanuhu je iz milosti prema ljudima podario im mnoge blagodati kao što kaže Allah Želešanu u svojoj plemenitoj knjizi وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ la تُحْسُوهَا Ako budete brojali Allahu je Želešanu blagodati, nikada ih nećete nabrojati. Svakako, najveća blagodat koju je Allah Želešanu podari ovom narodu, ovim ljudima, jeste njegova uputa, jeste vjera Islam i svakako jeste sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme što ih je uputio na sunnet Allahu poslanika, njegovog poslanika Muhameda Mustafa sallallahu alaihi selleme, da shvate jeli, svoju vjeru islam onako kako je praktikovao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Od tih mnogobrojnih blagodati koje je Allah Želešanu podario narodu, podario ljudima, jeste i sposobnost govora jeste mogućnost da čovjek izrazi ono što nosi u sebi, mogućnost da čovjek komunicira s drugim ljudima, razgovara, razminjuje mišljenja. Allah Đelešanu je stvorio taj po veličini jeli mali organ, jezik s kojim čovjek ulazi u islam, izgovara riječi šehadeta ašhedu an la ilaha illa Allah wa ašhedu anna Muhammeda Rasulullah zatim čovjek s tim malim organom može da slavi Allaha Želešanuhu i da povećava jeli, svoj iman međutim draga moja braća plemente i cijene sestre treba da znamo da isto tako čovjek može da izgovori riječi kufra na odu billahi ta'ala pa da izađe jeli, svoje vjere da izađe iz vjere Islama ili je li može da koristi govor, koristi svoj jezik onako kako Allah Đelešanu nije zadovoljan pa da ga ili Allah Đelešanu iskuša nekim stvarima ili jel, da ga iskuša slabljenjem, slabljenjem mana i mrtvilom srca. Pa ćemo ako Bog da je li večeras da progovorimo nekoliko riječi o jednoj opasnoj stvari, o jednoj bolesti koja se uveliko jeli uvriježila među muslimanima, a muslimani o njoj i kako malo razmišljaju i ne čine ništa jeli da se ta stvar, ta bolest koja se pojavila među nama i tako jeli uveliko proširila, muslimani ne rade na tome ništa jeli da je suzbio, pa ćemo ako Bog da večeras da progovorimo nekoliko riječi i da uputimo inša Allahu jedni drugima nekoliko savjeta u suzbijanju ogovaranja, u suzbijanju gibeta i prenošenja tuđih riječi, odnosno jeli, odnosno nemimeta. Inša Allahu ovom prilikom jeli, ograničit ćemo se samo na riječi Allaha Đelešanuhu, na govor Allaha Đelešanuhu, govor poslanika sallallahu alaihi wa sallame, ashaba i ispravne uleme.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 kaže u ovom se ajetu ukazuje na zabranu ogovaranja koji je pojasnio poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga bilježe Ebu Dawud od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala kada kaže rečeno je Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Allahu poslaniće šta je to gibet šta je to ogovaranje pa je rekao Allahu poslanik da spomeneš brata po onome što on ne voli. Da spomeneš brata po onome što on ne voli, pa je upitan Allahov poslanik šta misliš Allahov poslaniće ako je to što sam rekao o mom bratu istina, pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ako je pri njemu to što si rekao, onda si ga ugovorio. Ako je pri njemu istina, ako je pri njemu ono što si spomenuo, o njemu ono po čemu si ga spomenuo, onda si ga ogovorio, ako bude laž, ako bude laž, ako se slagao na njega, onda si ga, onda si ga potvorio. Hadis bilježi muslim Tirmizi, Ibn Jarir i drugi. Veliki je broj hadisa u kojima se zabranjuje ogovaranje. Imam Al-Bukhari, rahmetullahi ta'ala, alaihu svom sahihu, u poglavlju o ogovaranju, o gibetu, navodi riječi uzvišenog Allaha وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا i ne ogovarajte jedni drugi. Zatim spominje hadith od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma koji kaže prošao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam pokraj dva kabura, dva mezara pa je rekao u istinu se ova dvojica muče. U istinu se ova dvojica muče, kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog velikog grijeha, to jest Ne kažnjavaju se zbog nečega što nisu mogli otkloniti od sebe. Mogli su to što su činili na dunjalku da se klonu od toga, da se riješi od toga. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, jedan od njih nije se čuvao mokraće. Jedan od njih nije se čuvao od mokraće, a drugi je išao i prenosio tuđe riječi. Drugi je išao i prenosio tuđe riječi i činio smutnju fesad između ljudi s tim riječima. Zatim je uzeo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem svježu granu, prelomio je na dva dijela i zabao po jedan dio na svaki kabor. Pa su ga upitali zbog čega to si uradio Allahu poslaniće. Zbog čega si to uradio Allahu poslaniće, rekao je možda će im se olakšati možda će im se olakšati sve dok se te grane sve dok se te grane ne osuše. Kaže Hafid ibn Hajar Raskelani, rahmetullahi ta'ala alaih, bilježi Ahmed i drugi od Ebu Bekra, radijallahu ta'ala an, da je rekao, prošao je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, pokraj dva kabura, pa je rekao, u se ova dvojica, uistinu se stanovnici ova dva kabura kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega velikog. Ne kažnjavaju se zbog nekog velikog grijeha kojeg znači nisu mogli da otklonu od sebe na dunjalku, pa kaže, stanovnici ta dva kabura muče se zbog nečuvanja od ogovaranja i mokraće od ogovaranja i mokraće vidimo u prvom hadisu u hadisu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma spominje se prenošenje tuđih riječi i zazivanje smutnje s njima znači nemimet a u ovom drugom hadisu hadisu od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anh spominje se znači ogovaranje ogovaranje jeli, gibet bilježi Buharija i Muslim da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem na oprosnom hađu rekao u istinu su vaša krv U istinu su vaša krv i vaš imetak i vaša čast nepovrijedljivi, sveti, kao što vam je nepovrijedljiv ovaj vaš dan, kao što vam je svet ovaj vaš dan u ovom vašem mjesecu, na ovom vašem mjestu, zar vam nisam, zar vam nisam dostavio. Bilježi Ebu Davud u svom sunenu hadith od Ajše radijallahu ta'ala anha da je rekla, rekla sam Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme šta će ti Safija takva i takva šta će ti Safija takva i takva pokazujući rukom na nizak rast Safije radijallahu ta'ala anha pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao izustila si tako krupnu riječ izustila si tako krupnu riječ koja bi i more kada bi se s njim pomiješala zagočila izustila si tako krupnu riječ koja bi more kada bi se s njim pomiješala zagočila vidimo da Ajša radijallahu ta'ala anha samo je rekla jednu ili dvije riječi ukazujući jel na nizak rast Safije radijallahu ta'ala anha i Allahu poslanik sallallahu alaihi vselem obavještava jel o težini njeznih riječi i grijehu a šta je, šta je onda jel s nama s našim govorom s našim riječima kada činimo jel mnogo mnogo i govorimo mnogo mnogo teže stvari od ovih u hadisu koji prenosi Muad radijallahu ta'ala an kaže poslanik sallallahu alaihi vselem Bog ti dao dobro je o Muaz Bog ti dao dobro, o Muad, za nešto drugo strovaljuje ljude u vatru osim njihove ružne riječi, osim njihove zle izreke. Bilež je budavu da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao najkrupnija, najkrupnija i najgora vrsta kamate kod uzvišenog Allaha šanuhu je ohalaljivanje smatranja dopuštenim časti čovjeka muslimana. Najkrupnija i najgora vrsta kamate kod uzvišenog Allaha je ohalaljivanje smatranje dopuštenim časti čovjeka muslimana. Zatim je proučio riječi uzvišenog kao što stoji jeli, u prijevodu značenja a oni koji vjernike i vjernice vređaju. Bilježi mi je bit dunja i imam al-Bejheqi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ogovaranje je teže od zinaluka. Rekao je Allahu poslaniku ashabima ogovaranje je teže od zinaluka, pa je rečeno kako Allahu poslaniče kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme čovjek čini zinaluk zatim se pokaje pa mu uzvišeni Allah oprosti dok onome koji ogovara druge Allah neće oprostiti sve dok ne oproste svi oni koji je govorio. ألا يعجب المرء من نفسه Čovjek čini zinaluk pokaje se pa mu Allah Želešanu oprosti, ali onaj, ali onaj koji ogovara druge, Allah Želešanu nećemo oprostiti sve dok mu ne oproste, sve dok mu ne halale oni koje on koje on ogovarao. Bilježi Ahmed da je Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam prošao pored mezara, prošao pored kabura, pa je rekao, u istinu je stanovnik ovog mezara, ovog kabura jeo ljudsko meso na Dunjaluku. Kaže Hafid ibn Hajar al-Askelani, rahmetullahi ta'ala, alaihi u komentaru sahiha Bukharije, kaže, pod jedenjem ljudskog mesa podrazumijeva se ogovaranje ljudi i prenošenje tuđih riječi. Pod jedenjem ljudskog mesa podrazumijeva se ogovaranje ljudi i prenošenje, prenošenje tuđih riječi. Bilježi Abu Daud od Anas ibn Malik radijallahu ta'ala an je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada sam bio na mjerađu kada sam bio na mjerađu prošao sam pored skupine ljudi koji su imali bakrene nokte koji su imali nokte od bakra kojima su trgali svoja lica i svoja prsa. Pa sam mu pitao ko su ovi džibrile, ko su ovi o džibrile. Pa mi je odgovorio to su oni, to su oni koji su klevetali ljude i kaljali njihovu čast. Navodi Ibn Abi Hatim od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala koji kaže rekli smo O Allahov poslaniče, ispričaj nam šta si vidio u noći Lejletul Mi'rađ. Pa je odgovorio, odveo me Džibril alaihi salatu wasalam do jednog dijela Allahu i stvorenja. To je narod čiji predstavnici prilaze sa strane jedni drugima i sjeku s njih komadiće tijela poput poput obuće, pa kada se nekom od njih stavi u usta, kaže mu se, jedi kao što si jeo, jedi kao što si jeo na Dunjaluku, a on će u tom dijelu nalaziti samo smrt. A on će u tom dijelu nalaziti samo smrt. O Muhammede, kad bi u tome našao smrt, ona mu je mrska, pa sam pitao, o Džibrile, ko su ovi? Rekao je, to su klevetnici, to su klevetnici, podrugljivci bilježi Ebu Bekr al-Ismaili od Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme o vi koji vjerujete ovi koji vjerujete samo jezikom i u čija srca iman još nije ušao ne pratite i ne istražujte mahane muslimana jer onome koji istražuje tuđe mahane Allah će istraživati njegove mahane. Allah će istraživati njegove mahane, pa čiju mahanu Allah istraži, razotkriće ga, pa makar i među njegovim najbližim. Razotkriće ga i pokazat će njegovu mahanu, makar, makar i među njegovim najbližim. Ušao je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala kod Ebu Bekra Siddika, a on, Ebu Bekra radijallahu ta'ala, držao se i vukao za jezik pa mu je rekao Omer šta tu radiš Allah ti oprostio grijehe kaže Abu Bekr radijallahu ta'ala ovo je ono ovo je ono što hoće da me uništi rekao je Omer radijallahu ta'ala svima nama da to prenosimo ako Bog da do sudnjega dana rekao je Omer radijallahu ta'ala na vama je da se sjećate i spominjete uzvišenog Allaha jer je to lijek za srca Na vama je da se sjećate i spominjete uzvišenog Allaha jer je to lijek za srca, a da se klonite spominjanja ljudi jer je to bolest. A da se klonete spominjanje ljudi jer je to bolest. Rekao je Katade rahmetullahi ta'ala alaih. Spomenuto nam je da se kazna u kaburu sastoju tri trećine. Jedna trećina je za one koji su druge ogovarali. Druga trećina je za one koji se nisu čuvali mokraće, a treća trećina je za one koji su prenosili tuđe riječi. Prenosi imam el-Kurtubi, rahmetullahi ta'ala, ali ih mišljenje većine islamskih učenjaka da se ogovaranje, da se gibet, spominjanje drugih ljudi po onome što oni ne vole, ubraja u velike grijehe poput zinaluka, pijenja, alkohola, krađe poput prekidanja rodbinskih veza, neposlušnosti prema roditeljima i, i tome slično. Kaže imam nevovi rahmetullahi ta'ala alaih u ogovaranje čovjeka. U ogovaranje čovjeka se ubraja spominjanje kod njega svega onoga po čemu on ne voli da bude spomenut. Bilo da se radi o njegovom tijelu ili njegovoj vjeri ili njegovom dunjaluku, ili njegovoj naravi, ili njegovom izgledu, ili njegovom ponašanju, bilo da se radi o njegovom imećku, ili njegovim roditeljima, ili njegovom djetetu, ili njegovoj ženi, ili njegovom slugi, njegovom pomoćniku, ili njegovoj odjeći, ili njegovim pokretima prilikom hoda, ili bilo da se radi o njegovom vedrom ili ili na mrgođenom licu. Kaže Hafiz ibn Hajar rahmetullahi ta'ala alayh tvoj jezik, tvoj jezik je tvoja brana, ono što te čuva od propasti, pustiš li ga, uništit će te. Pustiš li ga, uništit će te, a ukoliko ga ukrotiš, spasit će te. أغرك منها نهار يضيء وليل يجن وشمس تغيب فلا تحسب الدار دار غرور ألم تدري أنك فيها غريب الناس حب